Երևանում հանդիպել են Արցախի եւ Հայաստանի ազգային ժողովների նախագահները։ Արցախի խորհրդարանում քննարկվում են 2014-ի պետբյուջեի կատարման արդյունքները։ Հանրապետությունում շարունակվում է գարուբերքահավաքը։ Ադրբեջանի բոլոր քայլերն ուղղված են նրան, որպեսզի դադարեցվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Ստեփանակերտում անցեկացվել հերթական միասնական քննությունը։ Այսօր Երևանում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը կհանդիպի Պորտուգալիայի հավաքականի հետ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Երեք Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուսակյանն ընդունել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանին։ Ողջունելով հյուրին Գալուսակյանը շնորհավորել է նրան ազգային ժողովի նախագահ վերընտրվելու կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է Արցախում ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները, ինչը բարձր է գնահատվել նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Գաուսակյանը նշել է, որ Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցը մշտապես Հայաստանի խորհրդարանի ուշադրության կենտրոնում է։ Խորհրդարանի ղեկավարը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովների միջև հարաբերությունների առավել ընդլայնումն ու խորացումը։ Աշոտ Ղուլյանը շնորհակալություն է հայտնել Գալուս Սահակյանին ջերմընդունելության ու արդյունավետ համագործակցության համար։ Նա բարձր է գնահատել երկու խորհրդարանների մշտական հանձնաժողովների միջև ձևավորված սերտ համագործակցությունը։ Հանդիպմանը համաձայնություն է ձեռք բերվել Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի եւ Արցախի խորհրդարանի միջև կնքված համաձայնագրի զարգացման շուրջ։ Երեք Արցախի ազգային ժողովում հրավիրված համատեղ նիստում 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման իրենց տարեկան հաշվետվությունները ներկայացրեցին սոցիալական եւ առողջապահության ոլորտների պատասխանատուները։ Նիստվարում էին ազգային ժողովի սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արարատ Օհանջանյանը ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանն իր զեկույցում նշեց, որ սոցիալական ոլորտի 2014 թվականի պետական ճշտված բյուջեն կազմել է 18 միլիարդ 695 միլիոն դրամ, կատարողականը 17 միլիարդ 757 միլիոն դրամ կամ 95%-ը։ Առողջապահության ոլորտի 2014 թվականի կատարողականի մասին զեկույցով հանդես եկավ առողջապահության փոխնախարար Զոյա Լազարյանը։ Վերջինիս հաղորդմամբ առողջապահության նախարարությունը 2014 թվականին պետական բյուջեից հատկացված գումարը կազմել է 5 միլիարդ 324 միլիոն դրամ, կատարողականը 5 միլիարդ 288 միլիոն դրամ կամ 99.2%-ը։ Ասկերանի շրջանում շարունակվում է գարու բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանային Բերտ Թերթի աշխատակցուհի Անահիտ Պետրոսյանը։ Ասկերանի շրջանում գյուղատնտեսական գրեթե բոլոր աշխատանքների համար տարին նպաստավոր է ու ինչպես սպասվում էր բերքն էլ առատ։ Շրջանում բավականին աճել են գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալները։ Ինչպես նախորդ տարիներին, ընթացիկ տարում եւս պետությունը մեծապես աջակցել է հողօգտագործողներին, տրամադրելով վարկեր թե սերմացուի, թե դիզվառելիքի տեսքով։ Ընդհանուր առմամբ շրջանում կատարվել է 10430 հեկտար գառնանացան եւ աշնանացան մշակաբույսերի ցանց, որից 6679 հեկտար ծորեն, 1855 հեկտար գարի, 1238 հեկտար եգիպտացորեն եւ 657 հեկտար հաճար։ Նախորդ տարիներին հացահատիկային մշակաբույսերի ցանկատարածություններում գերակշռում են ցորենի եւ գարու տարածքները։ Այս տարի քիչ տարածք չեն կազմում նաեւ եգիպտացորենի ցանկատարածքները։ Ներկայում գարու բերքահավաքի աշխատանքներ են ընթանում շրջանի ակնաթաղամասում։ Այսօրվա դրությամբ կատարվել է 600 հեկտար հունդ, ամբարվել է 16800 ցենտներ գարին։ Միջին բերքատվությունը կազմել է 28 ցենտներ։ Բերքահավաքին առայժմ մասնակցում է 10 կոմբայն։ Բերքահավաքի ընթացքում գյուղատեսական մեքենաների պակաս չի զգացվելու։ Սեփական գյուղտեխնիկա ունեցող անհատների եւ շրջանում տեղակայված ագրոտնտեսություն թիվ 1 Փակբաժնետերական ընկերության հետ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժնի համագործակցված աշխատանքի շնորհիվ ժամանակին եւ անկորուստ կազմակերպելու է բերքահավաքը։ Թերևս հողօգտագործողների մտահոգում է հակառակորդի կողմից արձակվող կնդակներից բռնկվող հրդեհների առաջացումը, ինչը կարող է խոչընդոտել բերքահավաքի աշխատանքներին եւ բերքի կորստի պատճառ դառնալ։ Ինչպես տեղեկացա Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետ Արթուր Դանիելյանից, ներկայում ակնաթ հաղամասում տեղակայված է 4 հրշեջ հենակետ եւ 1 դիտարկման կետ, որտեղ իրականացվում է շրջօրյա հերթապահություն։ Հերթապահությանը մասնակցում են նաեւ շրջանում տեղակայված հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատողներից կազմված 10 հոգանոց խմբերը օրական հերթափոխով։ Այսօր հերթապահում է Ասկերանի քաղաքային համայնքի աշխատողներից կազմված խումբը, քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Շամիրյանի գլխավորությամբ։ Այսօրվա ջերմադրությամբ շրջանյակնաթաղում գրանցվել է Բարձրան տարբերասյանի հրդեհի բռնկման 6 դեպք։ Հրշեջ փրկարարների կողմից արագորեն կատարվել են հրդեհների մեկուսացման եւ մարման աշխատանքներ։ Հրդեհաշիճման աշխատանքներն իրականացնում է 4 մարտական հաշվարկ։ Ինչպես վստահեցնում են շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ Արիվի Դուլյանն ու արտակարգ իրավիճակների շրջանային բաժնի պետ Արթուր Դանիելյանը, շրջանում բերքահավաքն իրականացվելու է անկորուստ եւ կազմակերպված։ Բերքահավաքի ընթացքում հակահարդեհային նախազգուշական բոլոր միջոցառումները կշարունակեն կատարվել մինչեւ բերքահավաքի աշխատանքների ավարտը։ Այժմ խոսափողը տրամադրում են Կադրուտի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանին։ Հադրութի շրջանի հարթավարային գոտում եւ համայնքային սեփականաշնորհված ու արձակալված տարածքներում շարունակում են գալու վերքահավաքը։ Ինչպես ցեղեկացրեց աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը, 2015 թվականի հունիսի 13-ի դուրսիամ կատարվել է մոտ 2000 հեկտար գարուհունց, որից 100 հեկտարը համայնքային սեփականաշնորհված եւ արձակալված հողերում։ Ստացվել է 5600 տոննա բերք։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմում է 28 ցենտներ։ Բերքահավաքի մասնակցում են 56 արկա կոմբայներից 47-ը։ Բաժնի վարիչ մտահոգված է, որ կոմբայների պակասության պատճառով գարու բերքի կորուստներ կլինեն, քանի որ դերևս մոտ 3500 հեկտարի վրա գարու ցանկատարածքներ կան, որոնք լրությամբ հասել են բերքահավաքին պատրաստ։ Բերքահավաքի հետ մեկտեղ միջոցառումները իրականացում հացահատիկային ցանքերը հրդեհներից պաշտպանելու համար։ Ներկայությամբ հացադեկային տարածքներին կից տեղակայված են հարակ արձագանքման 5 դաշտային կայաններ, որոնք հագեցած են տրակտորներով հրշեջ մեքենաներով անձնակազմում։ Յուրաքանչյուր տեղամասում ամրացված են գործող թռթռավոր տրակտորներ, բլդոզերներ եւ կիրովես մակնիշի 2 տրակտոր։ Հրդեհներից պաշտպանման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում ԳԴՕ Ղարաբաղ Հանրապետության կառավարության առընթեր փրկարար ծառայության հադրուցի ստորաբաժանման հադրուցի տողի ուխտաձորի առաքելի հակարդայի մասի ջոկի տղաները։ Քրդերներից պաշտպանման միջոցառումներին արաբ արձականքում են կովսականին եւ մարտունու հրշեջ խմբերը։ Չնայած արկա հրդեհներին, որոնք մեր ջանքերով մարվում են, ներքաղաքի կորուստներ չկան։ Ներքաղաքի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը Բերքահավաքի եւ տնտեսական ծրագրերի իրականացման ընթացքին ծանոթանալու նպատակով գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուների ուղեկցությամբ օրերս եղել է Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջաններում։ Այսի ընթացքում կառավարության ղեկավարը եղել է նաև Golden Fish ընկերության կողմից Մատաղիսում Սև Խավիարի արտադրության համար կառուցվող ձկնաբուծարանում, ուր արդեն մանրաձկան առաջին խմբականակն է դրվել։ Ընկերության դնորեն Արմեն Չալյանը հայտնեց, որ 200.000 ձկնկիթից արդեն 50.000 կորուստ են ունեցել, ու չի բացառվում, որ կորուստներ էլի կլինեն։ Փույսով ենք, որ մի 100.000 կապի։ Ունենք 9 աշխատող, հետագայում երևի միջև 60 հոգի մարդ աշխատի։ Նրա խոսքով ձեռնարկությունը շուրջ 3 տարուց սկսելու է արտահանել մեծականակ ձուկ, իսկ 6 տարուց սև խավիար։ Տնորենն ասաց, որ ձկնաբուծարանում աշխատում են արտերկրից հravirված մասնագետներ մասնագետները մեզ ցույց են տալիս, սովորացնում են բոլոր նյուանսները ու մասնագիտական ինչ հարցեր կա մեր հետ խորհրդակցում։ Ձեռնարկության շահագործման օրվանից Արցախում է Էնվեր Քուրդը, ով զբաղվում է ձկների աճեցմամբ։ We are since one year here. We planning since one year here this hatchery. Մոտորապես մի տարի է որ ստեղ է, միամիսա որ ձկներով կոնկրետ բավ ունենք։ 2000 թվից ինքս բիզնեսում է ու նույն ձևի մտածում է որ 6-7 տարուց ահագին գումարներ կբերի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունիսի 7-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազական զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բոլոր քայլերն ուղղված են նրան, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դադարեցնի գործունեությունը, քանի որ համանախագահների առաջարկներն այլևս չեն գոհացնում եւ շահավետ չեն Բաքվի համար։ Այս մասին ասել է փորձագետ Ստեփան Սաֆարյանը, հավելելով, որ Ալիևին ձեռնտու է Արցախյան քննարկումները տեղափոխել այլ մարմիններ։ Փորձագետի խոսքով Բաքվում ԵԱՀԿ գրասենյակի փակումը անմիջական կապ ունի Արցախյան հակամարտության կարգավորման հետ։ Նա նշել է, որ ադրբեջանական իշխանությունները ամենասկզբից չէին ցանկանում ԵԱՀԿ գրասենյակին նման բարձր կարգավիճակ տալ, ինչպիսին որ այն ունի Երևանում։ Ալիևը փորձում է ամեն բան անել, որպեսզի տարածաշրջանում թույլատնի ԵԱՀԿ ազդեցությունը։ Շանտաժից բացի այս քայլն ուղղված է նրան, որպեսզի հնարավորինս դուրս գա միջազգային հսկողությունից։ Սակայն իհարկե Ալիևն այդքան միամիտ չէ, որ չհասկանա, որ չի կարող հասնել պատերազմ սկսելը միջազգային կերպով լեգիտիմացնելուն, նշել է Ստեփան Սաֆարյանը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաշողովի մոնիթորինգի հանձնաշողովում խայտարակ փաստաթուղթ է ընդունվել, որը քվեարկության կդրվի մի քանի օրից եւ հնարավոր է որ դառնա նաեւ բանաձև։ Փաստաթղթում բառացիորեն գրված է. Հայաստանն օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Զեկույցը, որը վերնագրված է Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը, հեղինակել են Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողներ Պեդրո Ագրամունդն ու Թադեուշ Իվինսկին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը մտահոգիչ է որակում այս փաստաթուղթը եւ առհասարակ եվրոպական կառույցների գործունեությունը եւ արցանագրում, որ Եվրոպայում եվրոպական արժեքների ճգնաժամ կա։ եվ Դեռևս բանաձևը չի ընդունվել, բայց կան մտահոգիչ երևույթներ, խնդիրն այն չէ, թե այդ բանաձևը կընդունվի կամ չի ընդունվի կամ ինչ բարդություններ կբերի, ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ըստ նրա մտահոգիչը եվրոպական կառույցներում տիրող կաշառակերության մտնոլորտն է, ու եթե նույնիսկ բանաձևն ընդունվի, այն ոչ մի ազդեցություն չի ունենա հակամարտության կարգավորման հարցում։ Երեք Ստեփանակերտի համար երկու դպրոցի եւ Արցախի պետական համասարանի քննական կենտրոններում տեղի ունեցել անգլերեն լեզվից միասնական քննություն, որին հայտագրված էր 212 աշակերտ։ Արցախի գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանը նշել է, որ սա թվով 4-րդ միասնական քննությունն է։ Նրա խոսքով քննության ընթացքը բավականին հանգիստ է եղել, որևէ բողոք չկար եւ թերություններ չեն հայտնաբերվել։ Անդրադառնալով նախորդ քննություններին գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրենն ասել է. Նախորդ տարիների համեմատ միասնական քննությունների արդյունքներում առաջընթաց է նկատվում։ Գոհացուցիչ էին հայոց լեզու եւ գրականություն առարկայի արդյունքները։ Անբավարար գնահատականները կազմել են 16%, իսկ գերազանց գնահատականները նախորդ տարվա 4%-ի փոխարեն 10% է։ 20 միավոր է ստացել 3 աշակերտ, նախորդ տարվա 2-ի փոխարեն։ Երեք Գյումրու Վարդան Աճեմյանի Վանաձորի Հովանես Ավելյանի անվան դրամատիկական թատրոնները, Վանաձորի Հորովել երկիպարի pedagogical անսամբլի հետ համատեղ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում հանդես են եկել համերգ ներկայացմամբ։ Երեք մշակութային կոլեկտիվները ներկայացրել են հումորային եւ պարային համարներ։ Միջոցառմանը ներկային մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից եւ արվեստասերներ։ Հունիսի 12-ին Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցյան վան հանրապետական գրադարանում կայացել է Եղիշեկ Հաջունիի Զորավար Անդրանիկ հայկական առանձին հարվածող զորամասը գրքի շնորհանդեսը։ Գրքի խմբագիր լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը ողջունելով ներկաներին նշել է, որ գրքում պատմվում է Զորավար Անդրանիկի մասին։ Խմբագրի խոսքով գրքի վերահրատարակությունը նվիրված է Զորավարի ծննդյան 150 ամյակին։ Այնուհետև տեղի ունեցել մտքերի փոխանակություն եւ հարցուպատասխան, որից հետո գինեզոն միջոցառմանը ներկային Արցախի ազգային ժողովի падգամավորներ եւ ընթերցասերներ։ Արցախի առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնում Այսօր եւ վաղը բաց դռների օր միջոցառումների շրջանակում Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի օրթոպեդիայի եւ արթրոսկոպիկ վիրաբուժության բաժնի վարիչ, վնասվածքաբան օրթոպեդ, բժշկական գիտությունների տեխնացու Վիգեն Մարկարյանը կիրականացնի վիրահատական միջամտություններ։ Հիվանդների վիրահատական միջամտությունները կկատարվեն պետական պատվերի շրջանակներում, անկախ սոցիալական կարգավիճակից։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի մարզումը Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում անցել է ուրախ մթնոլորտում եւ բարձր տրամադրությամբ։ Հավաքականի եւ Մադրիդի Ռեալի առաջատար Կրիշտիանո Ռոնալդուն աչքի ընկել հնարքներով։ Հայաստան-Պորտուգալիա Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի հանդիպումը տեղի կունենա այսօր եւ կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին։ Բաքվում ողնարկած եվրոպական մարզական խաղերում Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչ Ռոման Ամոյանը զրկվեց հունահռոմեական ոչի իմշամարտի մրցաշարում ոսկե մեդալ նվաճելու հնարավորությունից։ 59 կիլոգրամ քաշային կարգում Ամոյանը պայքարը սկսել էր 1/8-րդ եզրափակչից 6-0 հաշվով հաղթելով պորտուգալացի Ժոաո Կարվալյուին։ Սակայն հաջորդ գոտեմարտում նա առանց միավոր վաստակելու պարտվեց Ռուսաստանը ներկայացնող Ստեփան Մարյանյանին։ Գոտեմարտը դադարեցվեց երկրորդ մրցակցում, քանի որ ռուսաստանցի ըմբիշն ուներ 9 միավորի առավելություն։ Վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան։ Տակություն։ Վրատվական ծրագիրն ավարտվեց։